Hola, què tal? Les 11 i 31, bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web la977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que us fem en el dia d'avui, creus que la victòria d'avui assegura la salvació? Repetim, arroba esports 97 nit, la pregunta, creus que la victòria d'avui assegura la salvació? Entre l'angoixa, l'èpica, la bogeria i el paroxisme Eh, sí s'ha viscut el final del partit d'avui a mi gol Salvador d'Àlvaro Negredo. Ha esclatat Mestalla i s'hem alliberat tots. Perquè ese gol de Negredo te dona la vida. La diana del Vallecà posa un tallafox quasi definitiu amb la possibilitat de perdre la categoria. I un servidor que creu en aquestes coses està segur que ese gol de Negredo és el que te demostra que no vas a baixar. Perquè l'equip que les té dolentes o per a baixar, ui empata o perd una 2. Però aquests detallets te marquen que el pessic de sort que els falta a altres i que també juguen en estos casos ha jugat en favor del València. És més, en estos casos juga més del que podem arribar a pensar. El primer que tinc que fer és felicitar-te. Sí, a tu. Si els mitjans ens hem passat tota la setmana demanant la teua ajuda i després Omplixes Mestalla, empentes com ningú, patixes fins a límits de tortura i acabes celebrant una victòria com la d'avui, doncs hem de felicitar-te. Avui el València ha estat bé, però sense tu, sense l'afició, sense la graderia, no haguera sigut el mateix, i ho sabem. Així que gràcies i felicitats. I després hem de repartir medalles i meritats avui en la victòria, igual que repartim altres coses estil Chuck Norris quan se fa el ridícul. Igual en les derrotes que en les victòries. Els principals responsables del que corre sobre l'herba són els futbolistes. Avui el València ha sigut millor que el Sevilla. I ahir el mèrit és dels jugadors. Si el València li ha aguantat als d'Emery mentre ha tingut gasolina, és perquè ells avui ho han fet bé. Pressió alta, intensitat, amis sense pilota, desborde, personalitat i més futbol que el rival. Avui el València sí semblava un equip de futbol. Un equip que podia guanyar o perdre. De fet, ha estat a punter d'empatar. Però avui ja semblava un equip. Fins i tot ha forçat dos faltes després del col de l'1-1 per a cridar a la porta de la fortuna i guanyar el partit. A mitja intensitat i aquest futbol no estaria ara el València on actualment es troba. Extraordinari Santi Mina. La fortuna no tan sols ha estat en el gol de Negredo. Avui Piatti s'ha lesionat en l'escalfament i això ha propiciat l'entrada d'un Santimina que ha sigut desequilibrant i s'ha buidat, fins a tal punt que se li ha sentit en el moment de ser substituït, com li deia dos voltes a l'entrenador, no puc més. Així que, enhorabona al jugador per l'actuació i per el compromís demostrat en el dia d'avui. I Parejo. Si hem parlat malament de Parejo, vull toca dir que ha estat molt bé duguent el pes del joc de l'equip i fent l'1-0 de falta per obrir el marcador. Avui Parejo, amb els seus defectes i les seues virtuts, ha sigut un altre i l'equip ho ha notat. I a més, jo diria que fins i tot ho ha agraït. I n'hi ha que fer un apartat per a Pagó i Estaran. Quatre són per a mi les virtuts avui de l'entrenador del València. A l'hora de repassar els seus mèrits en el triomf. Primer, una idea. Com ja he dit abans, el València semblava avui un equip. I a més, ha semblat un equip en virtut del que ja va dir Paco i Estaran, tenint la pilota. Era l'anunci fet pel míster i avui el seu equip l'ha dut a terme, ho ha complit, ho ha desplegat sobre el terreny de joc. Segon, l'aspecte anímic. Els dinars esta setmana, el dia de treball en el saler trencant la rutina i altres coses més. Avui el València estava més alliberat, i s'ha notat. Fins i tot, com l'ha dit Folgado a Parejo en la zona mixta, feien altra cara. El treball en l'aspecte del míster ha sigut molt bo. Tercer, la pilota parada. Els dos gols del València han arribat en accions a valor parat i per fi València ha rematat cornes al seu favor quan els ha tingut. I quart, guardar-se el canvi d'Enzo Pérez, sabedor que al seu equip se li complica la cosa per falta de gasolina en els últims minuts de partit allà estaran, ha plantejat un partit a 70 minuts amb algunes solucions que han de mostrar estar a l'alçada. Este triomf marca de manera quasi definitiva la permanència. Tampoc és qüestió de baixar els braços ni de confiar-se. El València té un deute pendent amb tu, amb vosaltres, amb l'afició. S'ha d'anar al Camp Nou i s'ha d'anar bé. I s'ha de tornar bé. Més enllà de guanyar o perdre, s'ha de donar la sensació de ser un equip. Així que, d'ací fins a final de la temporada, ja sabeu que n'hi ha com a mínim dos partits més que el València ha d'anotar-se. El partit d'Eibar en casa i el partit de Getafe, que ja definitivament tancaria d'una manera total la por i la situació definitiva de descens. A més, el València, a hores d'ara, tenint la calma definitiva dels punts per a la permanència, té que començar ja a planificar, ara sí, ara sí ja pot planificar coses, perquè ja sap que l'any que ve va estar en primera. I per molt bo que siga este final de temporada, no podem obnubilar-se. O en este cas, els que manen no poden obnubilar-se. No pot ser que un final brillant de temporada, si arriba, ojalà siga així, tape les carències i els defectes d'enguany. Ja que tindré la ment molt freda per a prendre decisions. I ja que prendre decisions, se diguen com es diguen els jugadors, si els que manen en virtut d'un projecte esportiu pensen que són les millors solucions per al València Club de Futbol. Esperem que aquesta victòria d'avui no faig com la dita castellana de que los árboles no te dejen ver el bosque. Perquè n'hi ha arbres, sí, però n'hi ha bosc. I frondós, eh? I n'hi ha que començar a, a ficar-hi la tisora i a podar. I per últim, una Emery. Mal, una volta més. Un home que té la insígnia d'oli brillants de la història del València, lamentablement li donaren perquè no va fer mèrits, avui no ha tornat a estar a l'alçada i ha tildat a l'àrbitre com la gran causa de la seva derrota en el dia d'avui. No sé jo si el fet que el Sevilla no hagi guanyat ni un sols partit fora de casa en tota la Lliga serà també cosa dels àrbitres. Però aquesta justificació li ha sobrat al tècnic d'arribia. Un tècnic d'arribia que en recordar-se d'aquella frase de «Eh, campeones, a ver cuando levantáis un partido», avui Mestalla li ha demostrat al tècnic d'on d'arribia que els campions, que són l'afició del València, sí que alcen i sí que guanyen partits. Les 11 i 40, com sempre, a aquestes hores, les 5 fotos. apoteòsic, un gol d'Álvaro Negredo en el minut 91 dona la victòria al València, que s'allunya així del descens. Paco, i estaran contentíssim. a eloggiat equip i afició. Creo que esto ha sido una victoria de todo el valencianismo, creo que lo hemos sacado entre todos, los jugadores han puesto de su parte, el club ha puesto de su parte, la afición ha estado bestial, me recordaba al, eh, al español que remontamos con dos goles de baraja. Un millor Valencia molt superior al Sevilla en buena parte del partido Sols la baixó física de Meri empatar en gran parte gracias al trabajo mental del míster, con dale Parejo. Es como llegar al trabajo y, estar encabronado y no querer hacer las cosas. Al final las vas a hacer mal y te vas a ir mosqueado a casa. Yo creo que hay que verlo de otro, de otro punto de vista, de divertirse, de intentar hacer las cosas bien, de intentar ayudar a tus compañeros, de poner el 100% de tu parte y luego si ganas, al final el fútbol es fútbol. Unos partidos ganarás, otros perderás, pero si haces eso, por lo menos te vas con la conciencia tranquila a tu casa de que has hecho todo para el equipo un fox el tres de d'avui suposen tancar ya de manera casi definitiva les posibilidades de descens. Javi Fuego la d'aquesta distància que ha obert equipo amb la zona més Creo que es justo, creo que abrimos un colchón con, con la zona de descenso, una zona en la que no deberíamos haber estado nunca, pero en la que la realidad nos, nos dice que, que estamos. Entonces, bueno, eh, creo que es un resultado muy importante y que refuerza también eh, el trabajo entre semanas que está haciendo el equipo. Molt tocats el llevant després de la seva derrota a Sevilla i Rubi pel plantejament i els canvis realitzats durant el partit. El tècnic digué que estava satisfet amb l'encontre plantejat. Pues claro que se puede, nosotros estamos peleando, ya lo habéis visto, habéis visto un, un, equipo que va último y aquí, es que no lo sé, yo creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido al Betis contra las cuerdas, obviamente no somos el, el Milan ni el Bayern de Múnich para generar 15 ocasiones de gol, pero, pero bueno, el equipo ha estado muy concentrado, ha competido muy bien. Revenja aconseguida, victòria de València Bàsquet 68-84 en Gran Canària, el qual consuma la revenja del colp en Copa del Rei i ajuda a mantenir el segon lloc en la classificació. 11 de la nit i 42 minuts, vos recorde arroba esportgen 97 nit, arroba esportgen 97 nit. La pregunta per a que contesteu en el dia d'avui, per a que s'espreieu, creus que la victòria d'avui assegura la salvació? Fem una pausa per la publicitat i en tornada de la mateixa estem amb el millor resum del eh, València 2, Sevilla 1 en el dia d'avui fins a la una de la matinada Esports en València, així en la 97.7 Ràdio Esports 97. Centerauto, Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia, si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 6 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te agrada ir a correr? Has convertit el running en la teua passió? Superrunning és el teu programa. Tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Información TV i en Superdeporte. Superrunning. Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les de la nit y 47 5 minuts. I ser gol final d'Álvaro Negredo, que ens ha dut a tots als, al paroxisme i a la botgeria fa que el València, diguem-ne, que tanque d'una manera eh, quasi definitiva les possibilitats de descens. És a dir, que fiqui terra de per mig i que eh, ja siguen molts punts sobre la zona de salvació. Nou ja sobre la zona de descens, el qual li dona a València molta tranquil·litat per al tram final de campanya, per anar, per exemple, la setmana vinent a Barcelona, on eh, pot eh, a permetre's el luxe de tranquil·lament eh, um, plantejar un partit eh, sense la premura dels punts, cosa que li haguera passat si avui el Sevilla haguera aconseguit l'empat en un València en el que el dia d'avui ha estat fonamental, primer que res, Mestalla si s'hem passat tota la setmana demanant a la gent que anara, la gent ha anat, la gent ha empentat, la gent eh, mm, ha sigut decisiva per a mi per a que avui se visquera un ambient de futbol extraordinari en el col·lisió de l'Avinguda de Suècia. A veure, eh, demà, eh, els programes de Madrid que s'inventen per a eh, tornar a parlar malament de l'afició del València. Imagina que t'hauran la rebuda de l'autobús i diran mal afició del València que han plut al carrer i no neteja. Imagina que tiraran per ahí però no tenen motius. No han tingut mai motius més enllà de l'habitual clitxer i del eh, buscar pintar sempre eh, les aficions que no són les que ells defensen, fonamentalment al Real Madrid, com les millors d'Espanya. Ui, Mestalla ha tornat a ser decisiu, ha tornat a ajudar al seu equip i el seu equip ho ha agraït amb la victòria. I a partir d'ahir ja que parlar del València. D'un València millor, amb la pilota i sense la pilota. D'un València superior al Sevilla, tot i haver estat a punt de no guanyar. La sort, la millor que t'ha faltat en altres partits, l'has tingut en el dia d'avui. Un València en el que s'ha vist una idea, que era la de tindre, la de jugar, la que va explicar Paco Allestaran, que aquest equip no estava fet per a defensar, que aquest equip no podia córrer darrere de la pilota i que aquest equip, per tant, té que jugar el baló. Avui el València ha jugat el baló, ho ha fet en criteri i la veritat és que ha tingut només en la primera part oportunitats com a mínim per endur-se dos en el sac. Més enllà de la falta de Dani Parejo, un mama de parejo amb Sergio Rico i també un valor al pal en l'últim minut de la primera part de Santi Mina, extraordinari el partit del gallec, certament han marcat a un València que, com dèiem, amb la pilota i amb una idea de joc ha estat millor. L'aspecte mental, Paco Allestaran sembla haver tocat la tecla per a aquest equip, ha deixat molta ansietat avui en el vestidor. Avui semblaven més els futbolistes de l'any passat. De fet, algú m'ha dit del club eh, ha sigut el millor partit d'enguany i de l'any passat. Encara que jo crec que el València, competit de l'any passat, va fer molt bons partits. I aspecte mental, la convivència, els dos dies dinant junts, anar serà el saber per a trencar rutines... És evident que almenys en el dia d'avui, ja veurem el que passa en el que falta de campanya, però almenys en el dia d'avui és evident que li ha servit al València per a tindre una altra eh, cara, valga la redundància, mentalment. Tercer, la pilota parada. Este equip avui ha provocat molta pilota parada. Ha marcat dos gols a pilota parada. Ha fet perill. Ha ocasionat perill en les setes de cantó i en les de falta. I això també és treball de l'entrenador. I per últim, per a mi, un altre encert de l'entrenador és guardar-se el canvi d'Enzo Pérez quan sap que el seu equip, la gasolina, li dura aproximadament 70 minuts. La herència d'Antonio Díaz, el valor físic de Nuno, del qual, al qual continuen aixecant en el club la mala situació física de l'equip, sembla que continua passant factura. Victòria 2 a 1, que ens deixa aliviats i que sobretot li dibuixa un altre futur en el que resta de temporada al València Club de Futbol. Serà Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. No sé si estaràs d'acord, però, eh, evidentment, avui hem vist un València diferent i millor que els anteriors. Bueno, estic d'acord, Manolo, probablement, bueno, probablement no, però la primera part avui del València ha sigut de llarg, la millor de tota la, la temporada, i si contem més 90 minuts, pues probablement també, perquè no, estiguem parlant del, si no del millor del segon millor partit del València esta temporada. Tu que tens més memòria, no sé si recordes algun partit tan complet com el de com el d'avui en, en guany, tenint en compte l'entitat també del rival, perquè no és el mateix, per exemple, el Ràpid de, de Viena, on va estar bé el València, que, que rebre la visita a Mestalla del Sevilla de, de Emery, encara que condicionat per les baixes, les rotacions i el que és habitual també en el tècnic de, de Ondarribia. Però bueno, el València avui ha donat eh, la cara, Manolo ha lluit com feia molt de veure, temps Sala, perdona, que no lluïa. M'ha semblat un equip. Un equip que pot guanyar o perdre, però un equip. Sí, i a més, eh, Manolo, eh, ja que incidiren en diferents eh, aspectes, mm, en l'estratègia a la que has fet tu, tu referència, mm, avui el València, eh, a part de que eh, ha tret molts còrners, això no té res a veure amb l'estratègia, però sí després has de saber executar els eh, corres i has de saber executar eh, la pilota parada. Has fet dos gols de pilota eh, parada, però has mostrat un repertori a pilota parada que no havies mostrat eh, fins ara. Primer amb Nuno i posteriorment amb Neville. Que no dic que no treballen en la pilota parada. No, no estic d'acord en aquesta teoria. Però se treballava. Però esta probablement i porta menys temps eh, allà estaran, encara que és cert que formava part de l'equip de, de Neville, esta està millor eh, preparada i hi ha un repertori, mm, hi ha més eh, eh capítols no? en aquest llibre dels que eh, ja ven fins ara. I després, Manolo, un aspecte molt, molt important. Des que va arribar eh, Paco estaran en les primeres entrevistes que va aconseguir, als mitjans de comunicació, primer de ràdio i posteriorment de, eh, a la premsa escrita, Manolo, eh, parlava i incidia en un aspecte eh, que per a ell era fonamental he de reparar al grup psicològicament, anímicament, eh, mentalment. La setmana passada ja parlàrem de lo que buscava diumenge passat en este mateix eh, escenari. Dobles sessions de treball, volia millorar l'equip, eh, no ja físicament, però fonamentalment tàcticament, avui ho hem vist. I fonamentalment també, Manolo, amb les dobles sessions, amb el fet de que dinaren junts, amb la sessió que preparava l'altre dia en el Saler, el que buscava era que, eh, que estigueren més temps junts, que dinaren junts, que tingueren, pinya, que tingueren algo de convivència, no? Probablement, això seria la paraula, eh, la de conviure, perquè era una plantilla que, pues, eh, lo de conviure no ho portava massa bé, cadascú és d'un pare i una mare, com en qualsevol eh, <laughs> treball, col·lectiu, etc. però ho hem dit molt de volta, no quedaven a dinar, no quedaven a sopar, no eren un grup, i Paco ha treballat en aquest aspecte i ha incidit fonamentalment en reparar mentalment a una plantilla que estava molt castigada. El primer tècnic que així ho va advertir, diumenge, recorde, pues va ser, va, va ser eh, César Ferrando, que jo crec que estarà escoltant mos, se'n recordarà aquella nit, i des d'ací aprofitem també per a felicitar-lo per la nova victòria del Albacete. Eh, eh, eh, un parèntesi, capítol Els nostres tècnics, Correcte. és de, la 90, és de Esports sí. 90 en nit. Sí, senyor. Hem de dir que Raúl Garrido empatat a dos. Sí ha aconseguit treure un punt eh, sobre el descounter en Buñol, en la ciutat esportiva del Llevant. Felicitats per a Raúl, sí senyor. Felicitats per a Raúl. Victòria 2-3 de l'Albacete de César Ferrando, mm. que el va treure d'ahir baix. Sí i eh, també tècnic nostre, encara que en guany tenia treball no estat, però també és de la casa, Òscar Fernández, campió de, Lli de Lliga amb el juvenil de l'Atleti de Madrid, quan eh, eh, li marcaren l'objectiu d'arribar líder a Nadals. <laughs> Val? Però bueno, eh, diguem-ne sí. que ell ha prolongat eh, l'objectiu mm. i el campió així que enhorabona a Òscar sí. Fernández. Bueno, pues Ferra eh, César Ferrando va ser sí. el primer que va parlar de que el problema del València tenia algunes carències futbolístiques, eh, físiques i també tàctiques, però que fonamentalment era eh, mental. L'equip estava bloquejat. Bueno, pues Paco Allestarà i Manolo se dona compte d'aquest aspecte i esta setmana ha tractat de desbloquejar mentalment a l'equip i després, i ara ho escoltarem perquè anem a repassar veus i testimonis mm, escoltant en roda de premsa futbolistes que avui han comparegut Parejo, Fuego Emina, els tres han repetit el mateix concepte, Manolo mm, Allistern ha treballat al llarg d'esta setmana fonamentalment l'aspecte anímic, que els ha sentat bé, el dinar xunx mm, l'eixida al saler, que sembla una tonteria, però que no, perquè eh, ha fet eh, mella, no? i ha calat en els eh, futbolistes. I al final, pues, més enllà de la millora futbolística o, o, o tàctica, que l'hem percebut avui a Mestalla, jo no la vaig veure l'altre dia al estadi de, de la Unió Deportiva de les Palmes, però avui sí que la percebuda, Manolo, però fonamentalment el treball ha sigut eh, anímic, eh, mental, i pues, el, el tècnic ha reparat mm, des del punt de vista anímic eh, i sentimental a esta plantilla de futbolistes que avui pràcticament Manolo pues, ja té garantida la, la permanència encara que no és matemàtica. Bueno, pues eh, això és el que opita Salva Folgado del partit que hem viscut avui a Mestalla, un partit, Salva, del qual comencem a parlar ja dels de protagonistes, del que han dit després del partit, tant Paco Allestaran com els seus futbolistes. Sí, pues eh, comencem parlant de Paco Allestaran, Manolo, eh, recordant recordant el que per a ell ha suposat el partit d'avui, repassant pues, eh, el treball del grup, repassant el suport des de la, la graderia, però fent menció a aquella etapa daurada del doblet, hi ha un partit en particular al que a d'ell li ha recordat el d'avui davant de Sevilla. Creo que esto ha sido una victoria de todo el valencianismo, creo que lo hemos sacado entre todos, los jugadores han puesto de su parte, el club ha puesto de su parte, La afición ha estado bestial. Me recordaba al, eh, al español que remontamos con dos goles de baraja y entonces estábamos peleando por, por título. Ahora estamos peleando pues eh, simplemente por tener una, un final digno en la liga y sin embargo la afición ha estado bestial, ¿no? Los jugadores un 10, pero la afición, pues no sé si darle un 11, pero pues, se le podría dar, porque el 10 se le daría el partido al español cuando nos jugábamos la liga, pero ahora no es, no es tan fácil, ¿no? Eh, viniendo de decepción, viniendo de desilusión, eh, como decía, que nadie esperaba que estuviésemos aquí, pues ya habéis visto, ¿no? La verdad es que ha sido impresionante. Bé, pues aquí partit davant l'Espanyol li ha recordat eh, este de Mestalla davant el Sevilla. Més mèrit este que aquell, diu Paco, perquè en aquell moment se jugava, se jugava pel títol. I és més fàcil, eh, bueno, des del punt de vista, Manolo, eh, anímic, anar a més quan te jugues un, la possibilitat d'un títol que no Juan eh, te juga la posibilidad de perdre la categoría ¿Qué se li ha passat pel cap a Paco Allestaran quan eh, Gameiro ha el gol del empate? Primeramente que teníamos que seguir, ¿no? Es hasta el final del partido hay que intentar, eh, porque sigues teniendo opciones, pero también me pasaba por la cabeza que el empate no hubiera sido justo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran partido y el primer tiempo pues quizá nos ha faltado un poquito más de determinación en el último tercio a la hora de correr a su espalda con lo que la mayoría de las situaciones que hemos generado ha sido a partir de centro o a partir de tiro de fuera, ¿no? Y nos ha faltado un poquito de, de valor interior ahí en, el último tercio. Pero esas dos, esas dos ideas me pasaban por la cabeza. Repasando en cara el partido, eh, Paco Ayestarán también ha destacado a un futbolista al que, después del partido, Manolo, leyendo así también esta sintonía, el premio al futbolista mes eh, destacado. destacat. Ha de esta forma Paco estarán de Santimina. Y a nosotros nos ha hecho daño el cambio de Santi, ¿no? Porque al final necesitábamos tener balón, eh, que los jugadores ligasen juego, que juntasen. Hemos intentado eh, sacar fuera a Dani y a André Gómez de forma que fuesen hacia adentro y, y tuviesen balón, pero no nos ha resultado y la verdad es que, bueno, pues eh, tampoco teníamos muchas opciones en el banquillo para realmente ligar juego, ¿no? Santi Mina, que, com recordaves tu abans, Manolo, en, en les imatges de la tele se li podia llegir quan, li fan, quan han fet el canvi, Mister, no, no puedo más. I estava, efectivament, mort. trencat. Santi Mina. Per cert, ara parlarem d'altra cosa de les imatges, en el gol de Negredo. Continua. Correcte. Eh, passem ja a lo que eh, hem destacat en fa uns minuts, Manolo, a l'aspecte de, de recuperar mentalment a una plantilla muy castigada en este aspecto Este es el de estarán a más de jugar al ser futbolistas Hoy, olvidaros del mañana, venir con ilusión, hacer todo por el equipo, y superar la dificultad en el entrenamiento. Si no somos capaces de superar la dificultad en el entrenamiento, no lo vamos a hacer en la competición. Creer en vosotros, ¿eh? porque hoy mismo, bueno, pues cuando en un momento determinado pues ha elogiado a un jugador, me decía, bueno, digo, si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie, créetelo. Créetelo, porque es verdad, es decir, es mucho más jugador de lo que has estado demostrando. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, eh, cuando yo creo en mí, voy a creerle en el compañero. Eh, antes igual podía pensar que se la voy a dar y la va a perder, y tengo que pensar que se la voy a dar y no la va a perder. Y a partir de ahí, generar confianza y luego, lógicamente, pues mm, marcar unas pautas a partir de las cuales el equipo en el campo pues todos ante la misma situación pensemos en la misma solución, ¿no? Misache, eh, reparar mentalmente a la plantilla de Paco Ayestarán que ha en que este, mm, el del Valencia de d'enguany, fundamentalmente era un problema de confianza y que ya ven futbolistas eh, Manolo ha Moltevoltes, dit voltes que en esta de dinámica negativa semblaven pitjors de lo que realmente eran La sensación que había era que lo que plasmaban en el entrenamiento no eran capaces de plasmarlo en la competición, Yo lo único que trato de hacer es que disfruten, que se atrevan y que si se cometen un error la vuelvan a pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final genera confianza, el que vean que crees en ellos genera confianza y yo he creído en ellos porque además eh, son los jugadores que tenemos y cuanto más creas, más cariño les des, normalmente más te dan, siempre y cuando te respondan en cuanto a trabajo y profesionalidad y están respondiendo, con lo cual si van en esa línea van a tener mi apoyo, ¿no? Pues, eh, fins així, Manolo, el més destacat del discurs del nou tècnic del València i de la seva primera victòria, la que ha aconseguit avui eh, a Mestalla davant el Sevilla. Pues eh, això pel que fa l'entrenador, però també hem parlat dels futbolistes. Sí, li he preguntat a Fugo Manolo pels eh, detalls que hem apreciat en els futbolistes, pues, eh, una volta Primer arribaba el gol Salvador, el que dona la victòria, el de Negredo, com bueno, pues, fins i tot els integrants de la banqueta votaven a la brossa, començaven a votar, eh, invadint el terreny de xoc, eh, s'abraçaven, l'esclafit no, d'alegria que ha pegat eh, Mestalla, i els futbolistes en el camp, i també els de la banqueta, i després en mateixos gestos d'alegria que hem apreciat en els eh, futbolistes, que feia temps, desgraciadament, que no els eh, veiem. Entonces el gol de Álvaro pues ha sido un poco una liberación y si, bueno, si ves las caras de la gente, del banquillo, de, eh, los jugadores de campo, pues sí que notas que nos hacía falta esa alegría. Supongo que si en vez de enfocarnos a nosotros enfocases también a la afición, pues las caras serían eh, muy similares porque bueno, está siendo una temporada complicada para todos eh, nosotros los entendemos a ellos, ellos supongo que entenderán que, también los jugadores quieren dar lo mejor y tener días como este y no días en los que hay que salir a dar la cara, pero son días complicados, entonces lo que vamos a intentar es que haya más días como este. Hablando del l'esclafit de, de, de, al final del partido de Mestalla, ¿eh? acabem de ver un vídeo que ha Adrián Rojas Santos, arroba Adrián Rojas VCF, en el cual es veo Negredo, eh, perdón, prácticamente no celebra el gol. El de Negredo, eh? Està l'equip tornant-se boig, abraçant-se, al costat del pal de la porteria de Sergio Rico, i vos com Fegulí se'n va a caminant cap eh, al seu camp. Sí, jo no m'havia donat compte, Manolo, perquè evidentment en aquest moment estàvem pendents... <laughs> Estava jo en aquest moment per donar-me compte. <laughs> de l'alegria i d'altres eh, aspectes, però en el, en el vídeo del, de l'oient que acabes de, de destacar, que ha pensat en, en la xarxa social Twitter, s'aprecia efectivament com Fegulí Mm, passa bé el tema, no s'abraça amb els futbolistes, no celebra i se'n va allà cap al seu terreny de xoc a l'espera de que pues, eh, se manprenga el, el partit una volta pues, acaben les celebracions del, del seu equip. En fi. És molt significativa, sí, De, jo crec que és molt significativa. significativa. Diu, diu moltes coses. Ara, ara l'enllaçarem i la retutitzarem des del Twitter del programa. Més coses, Salva. Sí, bueno, pues eh, acabem de repassar els testimonis dels futbolistes que han comparegut en zona mixta una volta conclòs el partit. Hem escoltat eh, Fuego, Y anem a a Parejo. El fragment es mm, algo llarg, Pero Manolo parla de lo que estarán A aportar esta semana als los eh, futbolistes. Eh, al final cuando cambias de entrenador es otro sistema, eh, el míster quiere otras cosas, otro estilo de juego, pero yo creo que lo más importante al final es que tú salgas al campo y te diviertas, y te diviertas corriendo, y te diviertas presionando, y que falles y que no pase nada. Eh, el deporte es así, juegas contra 11 que juegan muy bien, que se dedican a esto y, que es difícil. Así que yo creo que errores vamos a cometer todos, eh, aciertos también, pero por lo menos hay que intentarlo. Eh, eh, hay que tener descaro, hay que, hay que intentar hacer lo que tú sabes hacer y no, intimidarte por nada. Creo que si te intimidas es, es mucho peor. Yo creo que aunque falles, tienes que coger la siguiente jugada e intentar volver a hacer tu juego porque es lo que te lleva hasta, hasta donde estás. Si te digo que haces otra cara, ¿te lo crees? Si te digo que haces otra cara, ¿te lo crees? Respecto a otros partidos, que se ve como más liberado, más, más feliz, más suelto, con menos tensión. Sí, puede ser, puede ser. Eh, es verdad que, que, bueno, que no está siendo una temporada buena, las cosas son así. Y es verdad que, que bueno, que, que el míster, pues, lo que te has dicho un poco, eh, poco a poco está trabajando también mucho el tema psicológico. Y, es verdad, al final tienes que salir al campo a divertirte, a pasártelo bien, porque si no, al final es como llegar al trabajo y, estar encabronado y no querer hacer las cosas. Al final las vas a hacer mal y te vas a ir mojeado a casa. Yo creo que hay que verlo de otro, de otro punto de vista, de divertirse de intentar hacer las cosas bien, de intentar ayudar a tus compañeros, de poner el 100% de tu parte y luego si ganas, al final el fútbol es fútbol, unos partidos ganarás, otros perderás, pero si haces eso, por lo menos trabajas la conciencia tranquila a tu casa de que has hecho todo para el equipo. Bueno. Es que el todo les frases que ha dit. Jo no havia sentit no, mai un parejo així. No, no, i la cara, Manolo, la cara. Sí, sí, efectivament, sí, sí. li pregunta el que li he preguntat perquè li veia una altra, li veia una altra cara. Si tanquem, no?, el, uh -huh. la ronda no? de protagonismes, de protagonistes, millor dit, i d'arguments des de la zona mixta de Mestalla amb Santi Mina, el futbolista el que abans destacava Paco Allestaran. Eh, sí que a veces había un poco de inseguridad, eh, pero en eso ya trabajaba el mister todos los días. Eh, esta semana también nos hemos ido a entrenar al parador para, para, despejarnos también un entrenamiento diferente y bueno, yo creo que lo está sabiendo llevar muy bien el, el mister y bueno, nosotros lo estamos recogiendo muy bien toda la información y creo que hoy se ha visto dentro del campo. Bueno, pues eh, les paraules de Sam Demina, que avui ha estat, com dèiem, decisió en la victòria del València Club de Futbol, ha estat molt bé. El jugador gallec. 12 i 5, tanquem la informació del València Club de Futbol i obrim la del Llevant d'una esportiva salva molt tocada després de la derrota ahir 1-0 davant del Betis en el Benito Villamarín, que deixa les coses molt complicades per a l'equip de Rubi. Sí, perquè després de l'empat del Granada, afortunadament ha perdut l'Sporting de Gijón, afortunadament ha perdut el Getafe, però a mi se'n va del Granada amb una jornada menys per disputar-se el llevant d'una esportiva està un puntet més lluny de la salvació que continua marcant-la l'equip andalús del Granada que en té 30 recordem joc d'asset en la classificació per la Granada amb 30 punts 18 per a l'Sporting de Gijón 28 Getafe 28 i llevant d'una esportiva que continua sent el cuer de la categoria amb eh, 25 Air derrota per la mínima és cert amb el gol de Rubén Castro en les acaballes del partit, amb la pegada de Rubén Castro, que és probablement el futbolista que manté i que va mantindre, o que ja ha mantès amb 37 punts al Betis en la primera divisió, parla de memòria, però si no m'equivoque porta 15 gols, i esta probablement siga la gran diferència entre un equip com el Betis amb molts eh, problemes, amb l'afició eh, en contra, etc. i el Lleva Antonio Esportiva, uh -huh. però eh, dolent per a mi personalment el partit de eh, el Llevant Esportiva i el plantejament del tècnic de eh, Rubi. Haguera entès el plantejament en qualsevol partit mm, durant la temporada, sense la transcendència que tenia el partit eh, d'ahir, el llevant que ja anava exigit en les baixes de, de Fedal, amb la baixa de, de Berza, i deixa en la banqueta i els trau molt tard a dos futbolistes que al llarg de la temporada pues han sigut probablement dos dels més eh, futbolistes desequilibrants i decisius de la plantilla com eh, Morales i com el màxim golejador d'Iverson. En el Betis el seu golejador estava en el camp i decidís, el golejador del Llevant no té res a veure perquè porta 9 respecte a 15 de Rubén Castro, però és el màxim golejador de la plantilla i estava en, en la banqueta i a més va aparèixer en el minut eh, 84. Primer canvi de Rubi, José Mari, jo crec que això també diu moltes coses. I després, quan canvia, retira tots els integrants del mig del camp, debilita el mig del camp i li l'entrega les acaballes del partit eh, al Betis. Per a mi, dolent el plantejament de, de Rubi i, desgraciadament, el lleva Manolo, que està un punt més lluny de la salvació amb una jornada menys per eh, disputar-se. Bueno, pues si te sembla, eh, Está per així el company de Levante Mercantil Valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, que a la de la tertúlia, com que va a ir, va veure el partit i avui l'ha vist, doncs dic, mira, així eh, tenim eh, contertuli múltiple també, versàtil. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal, com esteu? Bueno, veig, eh, no te vol de res que mor contra la figura de Rubi. Tu estàs d'acord amb eh, el que s'està dient? Jo, és cert que, que existís ese resquemor, que hi ha molta crítica ara contra Rubi, però no estic d'acord amb el, la interpretació que ha fet Salva ara de, del plantejament de, de Rubius en Salva, però no res, jo crec que, que llevant, és de veres que s'ha arriscat i que va fer un canvi bueno, pues polèmic, que va ser deixar a Morales i a Diverson en la banqueta, però llevant, jo crec que va estar molt més a prop de guanyar el partit que no en Villarreal, que no en Eibar, en Eibar que no en Coruña, on van jugar Morales i Diverson. Jo crec que llevant va controlar el partit, el Betis apenas tinc ocasions de gol clares, en la primera part una només, en la segona la del gol, i estiguem més a prop de guanyar el partit. Quan intenta moure fitxa, no li es ve, però és que jo crec que el Llevant li dona pel lo que li dona. O sigui, al final no crec que sigui un error de Rubi, sinó de que l'equip no, no va estar fi, de que falla de nou Verdú, de que falla de nou Medjani, quan van tindre l'ocasió, i al final el Betis va, va guanyar un partit en una, una acció aïllada, com va passar en Coruña i com va passar en altres partits al, en guanyar el Llevant però jo crec que Rubi, sincerament, va moure fitxa, va ser atrevit, lo fàcil era mantindre el trident d'atac i mantindre el mateix 11 dels últims partits, va canviar alguna cosa i jo crec que el Llevant va millorar, va estar més a prou de guanyar el partit. Ara, al final, pues, com ve passant tota la temporada, en el moment clau, quan falten 10 minuts, demà en el Levante publiquem un article, un, uh mhm. -huh. una peça, de que el Levante ha encaixat 15 gols en els últims 10 minuts de partit d'aquesta temporada. Realitat, eh? Això fa a qualsevol. I són tot derrotes son todo derrotes. Eh, y, y, torna a pasar eso eh, el otro día en, en Sevilla. Uh -huh. Pero yo esculpe a Rubi, crec que no va ser un error colosal de Rubi con Mota, gent está diciendo, o pensant, y al final crec que és més que, bueno, pues que el, equipo li dona lo que li dona. me se va a partir de toda la temporada fora de casa, en casa li està costando molt, està a 5, encara és possible, està viu, que és la notícia positiva, pero la sensació és que va ser molt difícil. Va ser molt complicat que Llevant li pegui la volta a so. Sí, és molt, és molt complicat. Salva, anem a sentir a Rubi, que parlava després del, del partit. Sí, anem a sentir el, a Rubi Manolo sobre el seu plantejament. Diu que varen jugar amb dos eh, puntes, que no són el Bayern de Múnich i que no han aprofitat pues, eh, cap de les ocasions que van generar. Bueno, lo que pasa que nosotros hemos jugado, hemos jugado con dos delanteros, lo hemos sacado luego a Morales, eh, quiero decir que hemos buscado en todo momento la victoria, lo que pasa que sí que es cierto, pues que bueno, que a veces hacer un fútbol fluido y alegre y que todo el mundo se lo pase bien en, situaciones de tanta tensión, pues no es fácil. Pero yo para ser un partido como visitante, eh, tener al rival prácticamente, yo no recuerdo ni una parada de Mariño, eh, la verdad es que no recuerdo ni una. Entonces no podemos pedir más. De esas tres o cuatro que tengamos hay que meter alguna y no lo estamos haciendo fuera de casa y eso nos está pasando factura. Rubén, Totti estará en a un punt més lluny de la en encara confía en que el conjunt Granota puga a salvarse? Pues claro que se puede, nosotros estamos peleando, ya lo habéis visto, habéis visto un, equipo que va último de aquí, es que no lo sé, yo creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido al Betis contra las cuerdas, obviamente no somos el, el Milan ni el Bayern de Múnich para generar 15 ocasiones de gol, pero, pero bueno, el equipo ha estado muy concentrado, ha competido muy bien y nos hemos eh, ido de vacío, lo que nos duele muchísimo, pero vamos a seguir peleando y vamos a forzar la situación hasta, hasta los límites. Algún día nos tiene que cambiar un poquito, pues bueno, el, que lo que te merezcas te dé algo, ¿no? Bueno, Rubi Manolo, que eh, también parla de alguna jugada polémica en la del, en la del gol, de que no se va la decisión en el Foro de banda. No nos ha entendido. Es la ventaja de, presionar, presionar, presionar, porque al final te va dando algo y ahí es un saque de banda que es nuestro y se la daba a ellos, ya está. Pero luego el gol nos lo marcan porque no estamos atentos, no se equivocan el saque de banda, pero luego igualmente tenemos que solucionar la jugada. Ya nos ha sacado el Betis dos faltas rápido y nos ha cogido durmiendo en la primera parte y ahora en el saque de banda que era nuestro nos hemos confiado y nos ha costado el partido. Bueno, pues eh, un último fragmento de Rubi insistint en la salvación y parlant de que la puntuación para salvarse en Guay va a ser muy Yo la verdad es que espero que sí, por, el, por la cuenta que nos trae a nosotros, que sea la puntuación baja. No creo que vaya a ser muy, muy alta, la verdad, porque si tú fijas, te fijas en los cinco equipos de abajo, eh, ganamos muy pocos partidos y ahora que empieces a ganar tres o cuatro de golpe, haría subir esa puntuación, ¿no? Y los que están en media con 36, 37, con que ganen uno de seis están fuera. Entonces yo espero que sea baja, pero no te sé decir el número. Les paraules de Rui Condé... Llevan 6 punts respecte a la permanència que marca el Granada, sí. no són 5, són 5. llevan 25 i Granada 30. Contra el que té que jugar, crec que ha sigut hace dos setmanes, si no recordem malament, en Granada. El pròxim, este dijous no, el que ve. En, en Granada, en los nuevos Cármenes. En Granada, en los nuevos Cármenes. 12 y 13 de la nit, revenja Copera en Lliga. 68-84, victoria de València Bàsquet en Gran Canària. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. A la fi és quan ha pogut eh, decantar el marcador cap al seu favor l'equip de Pedro Martínez. Sí, i sobretot recuperant sensacions, bon treball defensiu del València Bàsquet en la segona part, la primera meitat de los que el València Bàsquet no ha jugat bé, però eh, ha pogut eh, estar eh, ficat en el partit gràcies sobretot a l'encert de Dublevis, que avui ha fet un partit molt complet amb el conjunt eh, taronja. S'anava perdent el València Bàsquet al descans, però en la segona meitat ha treballat molt i si aspecte defensiu, ha incassat només 16 punts en el tercer quart i sobretot 10 punts en l'últim eh, quart, en un encert, a més, en el triple important, en el tram final del tercer quart, 5 cistelles des de la línia del 6,75 consecutives, han fet que el València Bàsquet se n'ha en el marcador, rentes que han arribat a ser eh, fins a més de 10 punts en l'últim quart i que s'han ratificat després a missa avantatge de 16, que ha sigut la més ampla que ha tingut l'equip de, de Pedro Martínez. Una victòria important per a l'equip valencià que recupera sensacions, sobretot després de lo que va ser la derrota en la Fonteta en la passada jornada davant el bàsquet de Sevilla i sobretot perquè avui era una pista molt complicada. Gran Canària soles havia perdut dos partits en casa davant el Barça i el Real Madrid i avui el València Bàsquet també ha aconseguit, eh, ha assolit eh, aquesta eh, victòria. Eh, se queda segon ara mateix, manté les dues victòries eh, davant el Barça, que continua de líder, i sobretot manté un triomf de marxa davant el Madrid, una victòria Manolo que deixa a l'equip taronxa a soles un triomf de poder, a més, certificar-se el cap de sèrie en els playoffs de, la, de la Lliga Endesa. Juanma, gràcies. Adeu, bona nit. 12 i quart, eh, vinga, entrem ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Avui amb millor cara que ha guanyat el València. Tira-li. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 16 minuts arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi a Esports 90 Sentit. Vos recordem la pregunta d'esta nit. Creus que la victòria d'avui assegura la salvació? És la pregunta que vos fer el dia d'avui. Creus que la eh, victòria d'avui assegura la salvació? En un moment, mira, estan ara repetint el, eh, les imatges del partit en, en Canal Plus Liga en les quals el València ha estat molt millor que el seu, el seu rival i ha merescut guanyar, tot i que haver tingut fortuna en fer-ho en l'última acció mm, del partit. Ens acompanya com en el primer tram de la tertúlia de Salafogado, que està tirant de valent, <clears throat> com sempre, en internet, en Twitter, en el WhatsApp, en tots els postos. No fiques en el WhatsApp que ve Peter Lim, que no ve. No ha vingut? No ha vingut, no ho fiques en el WhatsApp. Val? Jo sí que va retuitejar el divendres, si no recorde, un compte de Twitter de l'aeroport de Manises. D'algú que està en l'aeroport i que teòricament <laughs> havia vist... Que havia aterrat el seu, el seu avió privat. Mm -hmm. Però a la fi no ha estat, no ha estat no, amb estat. l'avió privat podia ser de Peter Lim. O... No, a mi sí que em costa que l'avió era de... Que És el que gasta Lim per a vindre a, a València. Ah. I el que jo sé és que la dona ha estat així. Sherry Lim? La dona de Peter. Sí, sí. Ah. Bueno, això és el que jo sé, eh? I tu com saps que ha estat Sherry i no està Peter? Bueno, bandido. Eso ya no te puedo ir. pero... A mi también me saber saberlo. Pero atén Yo sé que ha así la... Vamos, es lo que yo sé, que hasta la dona de, de Peter. Que no hasta estat pero que ha vingut en el avión eh, Chen propera a Peter Lim. A veure si és que hem vist a la fi del partit que estava... M'ha la l'atenció, i és cert, eh, Vicenç Sempere, que hi havia un grup de, de gent oriental a la fi del partit fent-se... Igual són han vingut ells o... Igual ha fet un comboi i ells no s'ha quedat a Singapur. Convoiet, no? Com el company. Un comboi, Eh, <laughs> pues ja no? Ha dit, vingau però, jo, però ell s'ha quedat. Ja, Tendria ja, faena. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. No? Bueno, pues... Eh, no bueno, igual, si ja no se fia de ningú, pues igual ja van a, no, els seus ja mm, amics Exacte. més propers, més íntims, per a que li conten com, com va el tema ahí en, en Mestalla, no? Aneu i conteu-me com, com, va, qui com va la cosa. Qui més íntim que la dona? No, no, més íntim que la dona, en teoria, i que, i que mane més Exacte. lo que no dona una mà, lo que no mana una dona en casa no mana sí. ningú, i això ho sabem tots. Però sí, ell no ha estat, eh? Això també és de veres que no... No, no, ell no ha estat. Peter Lim no ha estat, no ha estat. Bueno, pues, eh, ese gol ens ha llevat a tots una llosa de damunt de molts quilos per a, a entendre el que estava passant i jo crec que eh, li dona al València pràcticament eh, mitja salvació, Pedro les imatges era com que el València va guanyat un títol, no? Era la imatge típica de l'últim minut, de la gent en la banqueta abraçant-se, de ahí estaran que no Par sabia molt bé què estava passant. Paroxisme. Era com que el València estava guanyant un títol i encara falten 6 jornades, té 37 punts, jo crec que s'ha salvar sobrat, mm -hmm. respecte a la pregunta que estàs fent. Eh, vamos, eh, a més crec que, que és molt difícil que el València no faci un punt d'ací al final de temporada, perquè el València guanyarà punt segur, i, i sí, jo crec que el Valencia ha sabut crear aquest ambient de final, de partit èpic avui en Mestalla, la gent ha, ha posat molt del, del seu del seu counter i, i ha sabut resoldre. És de veres que amb sort, que amb fortuna, que ha hagut un moment en el 1-1 que semblava que el partit s'escapava, que el Sevilla quasi, quasi que ho tenia més fàcil per al 1-2, uh -huh. però que al final el Valencia pues, eh, tirant un poc de, de casta, de raça, ha tret el partit i jo sí, jo crec que el Valencia avui ha solventat ja d'una volta per totes el tema de la, de la salvació, de la permanència, Ara veurem què passa si a final de temporada serà fer un poc llarg, perquè no s'ha jugat res el València, però avui ha estat a l'altura. Jo crec que avui sí que no se li pot demanar més a l'equip, ni a l'entrenador, ni a l'afició. Jo crec que avui el València ha estat a l'altura. El Sevilla és de veres que no ha guanyat un partit encara en tota la Lliga fora de casa, que era igual el rival més propici per a que avui passarà el que ha passat, però ahí estan les imatges no? de, de la gent celebrant com si fora un, un títol i jo crec que València ha complit, avui ha complit sí, avui ha complit, eh, estem segur que també ha bufat i haurà votat de la seva cadira eh, el nostre tercer contertulí Barcelona, Paco Gisbert. Hola, Paco, bona nit. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Sí, casi me lesione, ¿eh? ¿Casi te lesiones? <laughs> Sí, sí, sí. Me he pegat un bot que casi me lesione, la veritat. <laughs> te vaig a contar una anècdota que és veritat. Eh, jo celebrant un gol que li feren un any en la Copa, que el va eliminar el Racing de Santander, que estava en segona B, mm, Vale, eh, no, no, me vas, me vas lesionar. Jo va ser un trencament de fibres en el beso. No, jo, jo no he arribat a tant, però bueno, he, he pegat un vot que la meva nòvia ha dit ostres, tio, tranquilo, eh, tranquilo. Que, bueno, bueno, <laughs> que no he guanyat res, no? I és veritat, però sí. bueno. Eh, però sobretot eh, jo crec que hem bufat perquè, perquè és que si no te veies el drama... Eh, tu saps eh, quin, eh, a quin partit, que jo eh, m'he referit moltes voltes, m'ha eh, recordat fins a l'1-1 el del Sevilla d'avui, Paco? Eh... Era el del descens en un partit contra l'Aleti de Madrid. Sí. Que se es un que Valencia tenía un hispano-holandés que el día en Manuel Sánchez Torres, que era, era roín, era roín con animales de plastilina, checos. ¿Vale? El delantero lagartija, el, el, el Dick Jock. Sí, sí, no, El, eh, meu, Alfredo Di Stefano va a hacer la frase el problema de Sánchez Torres es que Sánchez no se entiende con Torres. Efectivamente. Pues en aquel partido también Valencia va a jugar muy y va a per mundo de de Madrid pero una jugada hallada falta, pocos poca la la d'empata. De I avui sí. jo tenia ese drama del 86 en el cap i per això eh, en el gol eh, hi ha gent que diu un dia te vas a morir pues, pues mira, si ha de ser aixina benvingut siga, no? Però sobretot jo eh, eh, el gol eh, l'he cantat de la manera que l'he cantat més per eufòria per allí, que, més que per eufòria per alliberament, vull dir Sí, eh? sí és com el, com el, el conte este de, de Fontana Rosa, no? del viejo Casale que diu, bueno, si, si tengo que morir pues moriré viendo a mi equipo ganar algo, no? I és això, efectivament, no? Eh, la veritat és que ha sigut un dia complet, perquè, a més, el, el Getafe i l'Sporting han perdut, mm -hmm. i clar, eh, això ho ha fet el dia complet, perquè si no tornaríem a estar a 6 punts o a 7 o tal, i ara estem a 9 que en, en 15, eh, que queden 18 punts, pues, eh, jo crec que la distància és suficient, eh, molt malament tindria que fer el València i molt bé els altres per a, per a baixar el València, sincerament. Eh? Certament, certament, avui el València Club de Futbol ha, eh, ha bufat, tot el valencianisme ha bufat a missa, a mi se gol. Eh, jo dia eh, quatre situacions eh, que per a mi marquen el partit d'avui eh, fonamentalment, bueno, primer, eh, l'ambient de Mestalla ha tornat a ser indescriptible, una volta més, jo crec que per molt que se li critique, Mestalla quan més falta li fa l'equip no falla mai i avui l'afició del València, senyors, ha tornat a demostrar eh, la seva categoria. Això no estava en dubte, no? Jo crec que ningú ha posat en dubte en, que... Fora de València sí, per a variar. Bueno, però és que jo, jo també entenc que des de València no s'entenga del tot, però jo crec que está no, tots sabem no que... Entendre, ja estirar... passa en 2008. Una en... cosa és tirar la mala llet i altra cosa no ho entendre, no entendreu. Ja, bueno. Vull dir, si van mil persones a un entrenament i n'hi ha dos fets aïllats, i sobre aquests dos fets aïllats tu bases el que hi ha hagut incidents, estàs mentint. Estàs tergiversant deliberadament de lo que ha corregut. Si tu trobes un vídeo de xulades dels entrenadors, falseges una imatge d'una xulada i agarres altres dos que se varen produir de manera puntual i es poses com si fos la tònica habitual, pues clar, la imatge que dones, que dones sobretot de cara a l'exterior, eh, és la que és. Però jo t'he dit que una cosa és no entendre-ho, que podeu tindre un passe, jo encara que ho expliquem moltes voltes així, però també moltes voltes és la mala llet. També és que l'espectador, no sé com dir-ho, mitjà espanyol d'Espanya, veu a Mestalla com un estadi que s'encabrona molt fàcil, que sempre s'encabrona, que sempre està enfadat en, en el seu equip o en l'àrbit o però jo sabia que Mestalla anava a respondre i ja ho, ja ho va fer en el 2008 i ho ha fet a tres partits i ha estat a l'altura de, de circumstàncies i l'equip ho ha notat, eh? jo crec que la primera part de l'equip eh, ha volat eh, no sé com està físicament, perquè sempre estem en el debat este de si físicament estan bé o no estan bé. I Dona tal, però... a 70 minuts i Paco Estarán ja va dir eh, la setmana passada en la roda de pressa, ahir, en la roda de pressa, que l'equip no té temps per a fer un pla físic. Vull dir, Paco Estarán, jo crec, i ara entrarem en això, crec que va a tindre que plantejar partits a 70 minuts. Sabedor que els últims 20 jo sé que el que té que fer és arribar en avantatge al marcador el València avui ha, ha ramblat al Sevilla o sea, la, la, la passa per damunt és després que després ho ha notat i ho ha acusat en la segona part però el València en la primera part podia haver ganat al descans 3-0 i no passava res. El Sevilla mm. m'ha mm -hmm. paregut un equip fluix al costat d'un València que jo crec que això, explotat per l'afició, està, està molt bé. Este discurs habitual de, de, de Neville, quan acaba qualsevol partit, que deia he pogut guanyar 3-0, 4-0, he pogut golejar. I no era reial, avui és reial, i té raó Eh, Pedro, i ho han dit els eh, futbolistes, no sé si ho ha dit estaran, però futbolistes sí. Al terme de la primera part, el marcador era curtet, ho hem dit també al llarg de la retransmissió, era molt curtet per al València. I una cosa molt ràpida respecte al que deia Pedro Valero, estic totalment d'acord amb ell, ho he dit també al llarg de la retransmissió, Manolo, les imatges que avui s'han vist eh, quan ha acabat el partit a Mestalla, eh, jo no les recordava des de la classificació per a la Lliga de Campions de la passada campanya en Almeria imatges molt semblants a les d'Almeria i en aquell moment t'acabaves de classificar per a la Champions, tornaves a la Champions, però és que avui li has guanyat en Mestalla a, al, al Sevilla, correcte, un, un bon equip, que està en Europa... Cosa un que rival tu, fort. Tu no estàs, un rival fort, etc. No, tu, serà victòries fora de casa esta temporada. Eh, sí, això sí, sí, bueno, val, correcte. Sevilla d'un any. Exacte. Però que aquestes imatges d'alegria, aquests abraços, futbolistes anant a la grada a tirar samarretes, l'alliberament de tensió, no la veia, des d'Almeria, i efectivament semblava que s'estava celebrant un, un títol i el que se celebrava pues era pràcticament la, la permanència, perquè probablement al València eh, ni tan sols li fa falta un, un punt, que tant de bo l'aconseguisca i que guanyi els partits, però igual amb 37 ja està. Ja és que el València avui s'ha cregut que pot guanyar un partit. Exacte, És que semblava que el València no va a guanyar ningú partit fins al final perquè era incapaç de guanyar ningú partit i avui s'ha demostrat el València s'ha autodemostrat que és capaç de guanyar els partits, que, que, que al final té una plantilla, té uns jugadors que, escolta, estan mal o estan bé, uh -huh. poden tirar avant això. Sí, eh, jo eh, volia parlar eh, de per a mi... Eh, a veure, hi ha que fer-ho. Els grans artífecs d'això per a l'avui per als roïns són els futbolistes. Quan se guanya quan se perd. Vull dir, els grans triomfadors d'avui, encara queden assenyalats per la temporada, són els futbolistes. Estàs d'acord, Paco? Sí, eh, jo volia dir una cosa, i és que, a més, el, eh, el públic de Mestalla, no, el que no li agraden són les mitges tintes, no? O sigui, el, o, o l'equip lluita per guanyar un títol o per classificar-se per a la Champions, o per evitar el descens. Però el que no li agrada és ser una mediania, o sigui, ser el, estar en mitat taula... El que no li agrada són equips que no se buiden. Exactament, no jugar a res, o sigui, que, que no tinguen objectius, aquestes coses, no? Uh mhm. -huh. I jo crec, a mi m'ha recordat molt, des de la distància, òbviament, perquè aquell vaig, el vaig viure directament, el partit del, contra el Saragossa l'any de Koeman, eh, que el va dirigir Boro, va ser el primer partit que va dirigir Boro i a més que va certificar més o menys la permanència del València en aquell, en aquell any també que va ser molt paregut al, al que hem passat, eh, el que hem passat en guany no? i jo crec que és això o sigui, el, el, el públic de Mestalla respon quan, quan el València se juga algo i, i quan veu la, la, la, la soca al coll pues, eh, eh, se posa d'alguna manera les piles i anima l'equip i l'equip eh, n'hi ha un feedback totes aquestes coses però per quedar dècim o per quedar nové o per quedar vuitè, doncs la veritat, mm, ahir el públic sí que dona una altra cara, que és probablement el que es veu, el que dieu abans del, de, de los Manolos, no els he nombrat, però evidentment són els Manolos. No, no, són els Manolos, sí, sí, són de, Portes 4, los Manolos. Ah, escolta, i, i tinc que dir una cosa, cap dels dos tios que tenen així, els dos Pablos, que són dos periodistes fantàstics, tenen res a veure... No, no, evidentment. Amb el que fan els seus jefes en Madrid, vull dir, d'un tio que humilió un mendic eh, o que falseja imatges o que les furta, com les, mos les furtaren a nosaltres sí, sí, sí. com nos les furtaren a nosaltres vull dir, ja saps quin tipus de periodisme eh, pues pots esperar de fet, eh, el tipus de periodisme que fan los manolos se resumeix en la frase d'Oliver Kahn últimamente veo más los pectorales de Cristiano Ronaldo que los pechos de mi mujer a partir de ahí ho ha dit Oliver Kahn eh? no, ho no ho diu Manolo Montal ho diu Oliver Kahn, exporter de l'Oaia de Múnich de la sí? pues, pots buscar-ho, vull dir, no, no, no estic dient que mentida. Te vaig dir una cosa. Però a mi em passa de... igual, eh? Jo veig més espectorals de Cristiano que els pits de la dona de Can, eh? I te vaig dir una cosa... Ai, no, a fer la mateixa, bro. Ah, s'ha avançat. Sí, i això que Oliver Kahn està molt fotut. També és una realitat. <laughs> També és veritat que és possible que Oliver Kahn últimament passi no. la mà per la, per la paret, però oh, vamos. Oh, Oliver. <laughs> igual s'ha separat de la dona, no ho sabem. Eh? No ho sabem, no ho sabem. Però bueno, és el tipus de periodisme que se fa a Madrid eh, i, i els mitjans nacionals fonamentalment. Perquè vol dir que esta setmana, una cosa, com esta setmana el València visita el Camp Nou, ja voleu... De totes maneres, no és fàcil explicar... Qui València. Eh, jo estic d'acord amb tu, eh, ja ho he dit antes, sí. però és complicat explicar el caràcter, si és que existeix un caràcter de Mestalla. Si vas 10 partits continuats a Mestalla no és difícil. Ara, és si complicat. tu no vas a Mestalla mai i prens com a eh, mesura un partit escolta, contra el Real Madrid... Que, o... que en el Camp no ha invitat a Messi, en el Bernabéu ha claro. a, a Casillas, a Raúl, a, Cristiano, a Di Stefano... A Cristiano. A Cristiano, i, i és futbol. Si això, al final, són tots pareguts. Són canvis d'equips i tal, però al final són més o menys tots pareguts. Jo, jo, vaig molt sovint, jo vaig molt sovint al Camp Nou i, mm i en el, el, la veritat és que el Camp Nou és un funeral, o sigui, la gent no... O sigui, aplaudeixen quan, quan marca el mm. Barça, però ja està. O sigui, Saps què passa, Paco, en el Camp Nou? I en els partits importants, mm. i en mm. els partits importants se posen una miqueta les piles, però al principi, després, es igual, el dia del, del Atleti de Madrid se posaran les piles quan equipo va, va, va corralar al Atleti de Madrid en el moment, este, mm. clar, però en contra de o sigui, és a dir, eh, eh, en realitat és molt més fred i la, la, és molt més fred, molt més freda i molt més crítica, bueno, lo que li digo a Matí aquí no, no lo podeu imaginar. <laughs> no, sí, ve, veient Cracovia 12 y 31. Eh, lo que pasa en el Camp Nou, eh, i no és cosa nostra, pero básicamente se resumís en una escena de la película Alfie, de Jude Law. La vaig a deixar ahí perquè no se puede decir lo que diu pena. 12 i 31. Què diu? Pausa per a la publicitat. <laughs> Mm, pues, després te lo explico. Per què te rius, Paco? Perquè <laughs> eh, crec que Paco, crec que Paco la coneix. Sí, conta Sí. Eh? I Sol Ibercan? Eh? No. Eh, Paco és la de per més guapa que te parega una dona. Sí. I això és com acaba. 12 i 31. Sí, una pausa conta. per a la publicitat i torno de seguida. Vinga. Conta. Conta. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sí, sí, a ti. ¿Eres taxista? ¿Te gusta marcar la diferencia en el trato con el cliente? En Taxis Valencia te estamos buscando a ti. Llámanos al teléfono 961 11 93 98. Infórmate de nuestras condiciones sin cuotas ni restricciones. Solo se cobra por servicio realizado. ¿A qué esperas? Llámanos al 961 11 93 98 y te lo contamos. Taxisvalencia.net Tranquilo tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna familia. ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Moment per al Twitter, ja sabeu la pregunta que estem fent, si la victòria d'avui assegura la salvació del València eh, això i de més coses, com per exemple amb un València que al voltant de... Per cert, acabem amb els gols del València, que molta gent ens està demanant, com amb un València que diu un dia te vas a morir, quin gol? Eh, més eh, Carlos Muñoz, que diu el gol que nos de la Copa d'Europa no quiero ni pensar com lo vas a narrar, prepara una Samu. Bueno, pues <laughs> esperem que el puguem cantar pronte i que la Samu no tenga que intervindre. Sí, perquè jo el boca a boca no te'l faré. Eh? No, aguanta, deixa. Si passa això, millor una mort digna. Eh... <laughs> Bé, diu... Eh, no lo dudes eh, sobre la salvació del València més enllà, diu, vist per víspera darrere, sí, jo apostaria que estem salvats, ja és una victòria més no us farà mal, Eh, Vicente diu no encarando de partido de Valente el diu yo diría que sí, aunque no sea matemáticamente, pero ahora mismo por deméritos de los atrás más que por méritos nuestros. Alfonso Gómez Lobo matemáticamente no, pero sí los tres últimos de liga están muy mal y solo nos queda jugar contra uno, el Getafe. Javier Medevidales diu sí, no, nueve puntos son muchos para lo que queda de campeonato. Además, los de abajo son muy malos, afortunadamente. Carlos diu nos pasa Lo mal que están los cinco últimos equipos de la clasificación. Ahora sí debemos ir a ganar al Camp Nou. Fer diu, quasi, quasi nos faltan dos o tres puntos. De Juan Junox diu, eh, la ment ha sigut espectacular, al igual que la narració de Manolo Montalta, és el València. Eh, M. Faust diu que sí, que és definitiu. Rodolfo H. diu no, però vist el canvi de I l'entrega de Mestalla mucho menos preocupado, algún partido más ganamos seguro. JW mm, Samu VCF diu sí, encara flipi està celebrant, no passa res, sense Mendes campions l'any que ve. Javi diu, yo creo que sí, pero por orgullo deberían sumar más puntos. Vicent diu, cree que sí, pero la tranquil·litat ha de donar el partit contra el Leibar. Vicent Rollo diu, en assegurar-la encara no, però es posa un poc més segura, es respira millor aire. Vic 11 diu, crec que sí, un final de temporada tranquil ja. Daniel Hidalgo diu, guanyant un partit més i que estarem matemàticament salvats. Eibar també seria l'altra final. Eh, Miguel diu, avui per fi podrem dormir. Diu Fernando Martí, tocarà un resell i una neteja d'un 70-80% de la plantilla. José Miguel La Piedra, de moment, no, però sí encarada pels resultats que han donat avui els equips que van a la cua de la classificació. Ausia Chile diu sí, també per demanir dels altres. Rodrigo Fernández diu, on així somos un barco medio a la deriva. Ivan Monatasquer diu no se té que certificar davant l'Eibar a Mestalla quan deixa partit veig una utopia que el van ser tragar punts al Camp Nou Ricardo Cuova estamos más cerca però no hay que confiarse porque vienen las salidas muy complicadas y hay que demostrar lo, que, lo de que hoy no es casualidad Víctor Diu opina que Santi Mina de ser titular sempre Pepe Espanyeta diu sí perquè sembla que els 3 punts o 4 últims ja no arriben als, eh, perquè sembla que els 3 o 4 últims ja no arriben als 37 punts Salvador diu jo hasta que matemàticament no estem Salvador no me fio un pelo eh, Comitè de Sabios diu el partit de hoy lo gana Mestalla sin duda en Andiu diu, no, dos puntes més, no oblidem, aquests herois són els mateixos que han pixat damunt de l'escut partit darrere partit. dudas diu, jo crec que a partir d'ara els jugadors mejoraran exponencialment. Paco està dándoles carácter de equipo, mejoremos ya. Amunt diu, no, faltan tres punts, però, més tres puntos, però jugando así con el Eibar ganaremos. En vist actitud, equilibri, falta, definició i xalacero a la porta. Eh, Víctor Quires diu, no, i que s'obliden que la setmana que ve toca el Barça. Tente diu no, eh, no, si, no, porque, no, porque no crea que vamos a sumar muchos más puntos. Los de tres fallan mucho y los últimos en arribar pero exemple, es que bueno, podéis deciros todo. ¿No os parece un error que la afición pita Fegulín nada más entrar? Sí, José Adobes sí. diu grande Fegulín no celebra el gol porque se ha partido los cuernos corriendo los minutos que ha jugado. Lluís diu si tenen implicació i emoció el que sabéis avui de Figulín, parla de Figulí. A segona de cap, si tenen implicació de la resta, cap problema y Ángel que diu, Manolo, volem sentir com has cantat el gol. Això per a tancar. Eh, sobre Febulí, dos coses. Bueno, primer, tres coses. Una, eh, dedicar el programa a Carlos Jiménez Gil, que està en urgència i està sentint-nos, estava pendent. Bueno, que, pues que no siga res i gràcies i, i està sentint el programa. Després, sobre Cherilim eh, un oient, eh, vaig a ometre el nom, perquè per això treballa <laughs> per nosaltres, que diu que sí, que estava en el Mercat Central el divendres. Estava comprant tres joseritos que no sé lo que són, eh, ell i els escortes. Pues, eh, estaven comprant en el Mercat Central. y ahí estaba Cherilim. En este caso. Mercado Central. Sí, nos contá. Está bien, mercado Central de Valencia, eh? Cuidado. Pero que Ojo. pero que sorprende que allí. Y después, al voltant de lo de Feguli... Que Tres Joselitos? Sí. suena molt a mi això, sí. Joselitos? ¿No era siete cascabeles lleva mi caballo? <laughs> Por la carretera. Están los Miguelitos de la Roda. <laughs> Los Miguelitos. Pero, pero el Joselito. Pero Joselito no era un camello. <laughs> en serio, ¿eh? En serio, en serio. ¿Sí? Además, díselo ahí. Eh... Vale, y la carreta que va delante. Bueno, pues 12 y 31. Vamos, Joselito. Vamos, Joselito. No te quedo guañado, güey. Sí. Eh, Jolda, ya como un día, ¿eh? No, no, no. <laughs> Yo ya tocaba un día. Lo de Febulí, ¿qué pasa del vídeo que...? ha... Ah, a, una cosa. Declarado el mejor jamón del mundo. Pues ya está, Joselito. No es se cosa, pues ¿eh? no. eh? <laughs> ah, también te digo una cosa. Limsa un No, eh, eh Todos así con bobos, el sushi, el sushi, Y ven en ya que echen. Joselito, chutillo, que El salir... <laughs> Si és, que, si és que no m'he fet cas. Imagina't que ha vingut només a per el Joselito, eh? Això sí és una marra, no. Escolta, 12 i 30. Ha vingut a això, soles. Soles a per Joselito. Ah, per Joselitos. Escolteu una cosa. Eh, I també del tema de Febuli. Eh, la implicació en el gol que hem parlat. No estan dient que no el celebre. Eh, el salvaràs, però mentre tot l'equip està fent una pinya celebrant el gol, ell tira cap al seu cap a caminant i després no ha sigut els que t'ha fet pinya a la fi del partit, que molts oients mos ho estan dient. Mm. La eh, implicació de Febolí, com a mínim, és sospitosa. Dit això, sobre el partit d'avui, jo diria, els principals artífecs els jugadors, sempre, per la que sigui, però després jo crec que n'hi ha eh, quatre punts que crec que hi ha que eh, donar-los a l'entrenador. Un, una idea de futbol, jo abans avui he vist avui que avui tenia una idea de futbol i tenia la idea de futbol que va anunciar el seu entrenador, tindre la pilota. Dos, alliberament mental dels futbolistes, els dos dies dinant junts, el dur-se-los al saler... Tot, pues això, avui, ja no sé el que queda de temporada, avui s'ha vist un equip més alliberat. 3. La pilota parada. El Barça fa dos gols a pilota parada i el Barça crea perill a pilota parada. Hem vist a Parejo llançar els corners eh, i hi havia repertori, alçava un braç, alçava l'altre braç, alçava dos braços, eren corners diferents i ha rematat corners. I quart, per a mi, també s'han certat i estaran guardar-se el canvi d'Enzo perquè sap que el seu equip al 70 se cau i feia falta un jugador de refresc quasi no li és perquè el Sevilla empata perquè l'equip ja estava mort en aquest moment però jo crec que estaran va plantejar molts partits a 70 minuts per als canvis i en el dia d'avui, per a mi, l'haver-se guardat el Enzo és una de les quatre claus que li dona l'entrenador com a mèrit seu en la victòria. Bueno, enxelat, tot això eh, partint de que el València ha guanyat 2-1 en l'últim minut, dir, un gol de rebot que, perquè probablement el 1-1... Que ho hem abans. Sí, però probablement el 1-1, la lectura al final haguera sigut no sé què mos passa, que no aconseguim guanyar, que continuem igual, sí, que no, sí, no sí, aconseguim... Molt, molt probablement. Molt probablement. Això, eh, per, de, de punt de partida. Ara, una volta dit això, això és futbol i les coses passen, un equip marca en el 90, igual que ha marcat el València, podia marcar el Sevilla, no ha sigut així, ha sigut a favor del València, mm. i jo me quedo en el punt 2 que has nomenat, que és el tema mental. Jo crec que el València avui eh, la, la faena de Paco i Estalans la setmana ha sigut fer creure a l'equip que, que podia fer-ho, que és capaç de fer-ho, que ja ho ha fet abans i que pot tornar a fer-ho. Sobretot, per lo que jo sé també, ha incidit molt en no tingueu por a fallar. No tingueu por a fallar. Si falles tu, altre company resolta el problema. Eh, tranquil, que, que si, si falles el remat, si falles el passe, no passarà res. Eh, alliberar d'aquest pes que duien damunt dels futbolistes uh mhm. -huh. i això ha fet que el València millorara, que el València fora un equip més, més àgil, més, més elèctric, més, més, més ràpid i ha sigut aquesta València de la primera part. La segona ja li costa més. Però jo me quedo en això, en l'aspecte mental que, que sé que Allestaran ha fet molta mella ahir perquè físicament tampoc pot fer molt ara, a aquesta altura de temporada. Jo ho comentava esta setmana, Manolo, quan parlàvem de, la, de les dobles sessions de, de, de treball, que era molt fotut que se pogueren carregar a hores d'ara les, les bateries en l'aspecte físic dels futbolistes per les alçades de la temporada en les que ens trobàvem. Repassava una entrevista, no sé si a Levante o a, o a Super d'Allestaran, on deia, mm -hmm. bueno, el nivell físic per aquesta plantilla millore arribarà en les dues últimes jornades de Lliga. I van comentar, pues mare meva, esperem que el València guanya abans si té que adquirir aquesta millora física en les dues jornades de, de Lliga i que no faça patir tant. Però ja parlarem, ja parlarem de que probablement la seva feina pues, ara va ser mental i anímica perquè el tècnic també va, va recordar de recalcar-ho en totes i cadascuna de les entrevistes que, que ha fet. Hi ha un bloqueig mental evident, més allà dels eh, problemes futbolístics que l'equip tenia i tàctics amb Nuno i amb, i amb Neville. Aquesta plantilla se tenia que recuperar. Ha treballat en aquest aspecte uh mhm. -huh. i és que després de partit els futbolistes han destacat lo del bloqueig mental i, de lo, i, i lo de l'alliberament mental que per a d'ells ha suposat el partit d'avui. Han admès que tenien un problema eh, mental i que eh, els, el, el que els ha desbloquejat pues, ha sigut eh, estaran. Vull dir, el llibre d'autoajuda que esta setmana han llegit de futbolistes és el de Paco Allestaran i els ha funcionat. El psicòleg, Paco, no? Paco. Sí, sí, sí, més tasca psicològica, sí. Crec que el millor exemple és, eh, és Parejo, no? Parejo ha demanat la, pelota, la pilota en la segona sí, sí. part, Eh, Parejo, és un jugador mm. Mm, eh, xiulat per Mestalla, que, eh, que, que si no té implicació, que si s'ha borrat, que aquestes coses, no? I ell ha demanat la, la pilota en la segona part, ha, ha distribuït el joc, ha jugat amb molt de criteri, jo crec que ha fet un gran partit, mm. i, i la impressió és que ha fet que l'equip jo veient-lo des de la tele, la impressió que m'ha donat l'equip és que bueno, estava molt cansat però no ha tingut tanta feblesa com, per exemple, el dia del Celta o el dia del, de l'Atleti de Bilbao, no? que és eh, un equip que es va enfonsar d'una manera terrible i avui bueno, ha tingut més problemes, efectivament, el Sevilla també ha tret gent de refresc que, que li ha donat un altre, to, un altre to a la manera de jugar, però el València ha aguantat, sincerament, la, la impressió que tinc és que la jugada del gol ha sigut un despiste i una jugada aïllada, o sigui, no ha tingut tantes oportunitats el Sevilla com per a empatar, no? i bueno, i, i al final s'ha trobat la sort, que és el que deia, el que deia Pedro, i, i el futbol és això, o sigui, en l'últim minut fiques un gol i, i bueno, has guanyat el partit. I, però jo crec, sincerament, fem, fem el, el balanç del partit i el València ha sigut millor equip que el Sevilla. Avui. El València mereix anar al descans amb més d'un gol d'avantatge. Vull sí. el Mama de Parejo amb Sergio Rico, mm. Eh, la pilota en l'últim minut de Santi Mina, eh, que va al pal, eh, ixa oportunitat una mica més escolada de Paco Alcácer al principi. Per cert, me preocupa Paco Alcácer. Sí, jo crec que un dels punts negatius del dia d'avui és, és... Són Alves i Alcácer. És Alcácer, Alcácer i els, els gestos no, d'Alcácer que, que de desquici. I que, i que bueno, pues, eh, parlen de que el futbolista no, no, no està bé perquè les coses no li deixen estar. A veure, està, que necessita està, marcar. bé, està bé en quasi tot excepte en el que, mm, que ell definís, Exacte. que és marcar. marcar. Tira molt bé el desmarc, sí. es corre, pelea, és el mm. primer que eh, eh aporta, genera, que li dona genera espai, sang, sí, sí, clar. espai, però és que el davanter ha de, clavar-les. Pues, I Paco, ojo que des, de que... que torna, des de que torna, pues no està clavant-les. Ojo que té que guanyar-se l'Eurocopa, eh? Ara que el València ja ha complit l'objectiu, Ara és quan el Càcer ha de guanyar-se l'Eurocopa i no ho té fàcil perquè en Morata i Costa i tal, que ja s'encarregaran de que Morata vaig sí o sí, sí, sí. Eh, ho va tindre complicat. O sigui, sea, que ara, ara és quan el Càcer té que guanyar-se l'Euro. I... A mi me pareix just que vaig a Morata, perquè bueno, este és un altre debat. Si I a Duri. I a Duri. No, és que jo crec que són Morata i, i Alcácer tenen que ser els dos davant. I poden jugar junts perfectament. Un, altre, un, tercer, un tercer que siga Costa, que siga Durit o que siga qui siga, però ah, Morata i Alcácer, que a més han sigut mm. els, els jugadors que han, que han estat en totes les categories inferiors de la selecció, són, els, són, deuen ser els, els que juguen allà. I, i com te, ho diu Salva, deurien jugar junts. No hauria poden jugar junts. Sí. I he dir una altra cosa, i sé que no li agrada, eh, perquè aquestes coses, a més, eh, du molt malament la crítica. Alves està lent però no perquè siga Diego Alves, perquè Diego Alves és un extraordinari, però és un porter estratosfèric en forma, però cap porter que hagi estat 8 mesos parat està en condicions de rendir al, al més al nivell. Ui, s'ha menjat una que la, li la remata eh, Fernando Llorente per altra la primera mm. part, mm. que no acabo tengo de Milacre, i el gol del Sevilla mm. és errada del porter perquè entra pel seu pal. Ha comès diverses errades, eh? Des de que ha tornat ha fet, ha fet diverses errades que algunes han costat gols cert, importants. Ha tingut els certs, també, de que dir-ho, hi ha hagut parades, La setmana passada. però no, però no està... Vull dir, eh, eh, el veus menetjar se això en un porter se veu molt, quan el veus menetjar se per porteria, però és normal, és que són 8 mesos sense jugar, és que és normal. 12.46, vinga, l'última pausa i tornem per a tancar, que tanquem amb els gols, eh? No s'espera, vinga. Vinga. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la tegua cita Sports Esports 97 el teu equip, la teua ràdio. Últims minuts de programa perquè, lògicament, acabarem amb els gols avui amb els amics de Ferto Peugeot, que, els quals tenim que agrair el seu patrocini, sempre patrocinant en la 97.7 de Què dura en minut el gol que t'has cascat de negre, Arturo? Què dura? Minuts. 1.35. Minut i 35. Home, és que jo crec que era... Enganxa del partit en el programa. Eh. <laughs> Senyors, jo crec que era el gol. Oh, sí, sí. Jo crec que era el gol. No, no, és que volia, cridava la curiositat, la, tenia curiositat de saber lo que, lo que durava, perquè està molt de temps ahí cascant, no sé com no t'ha quedat sense veu, la veritat. <laughs> Jo tampoc. <laughs> Escolteu una cosa, eh, a més a més, eh, aquestes coses que jo som molt, molt client en aquestes coses, quan un equip les té dolentes, no fa el gol de Negredo. Jo crec que avui n'hi ha dos eh, eh, aspectes de la desafortuna que a voltes te gira l'esquena, i que avui marquen el partit. Un, lògicament, és el gol de Negredo en el 91, encara que el València ja en la falta anterior està a punt de rematar-la, ja que dir-ho, i dos, altra cosa que tu no controles, que és, perquè la falta més o menys la pots treure millor o pitjor, haver-la treballat, perfecte, selecciona Piat en el calfament i Santi Mina i arrea un partit Santi Mina, vull dir, i això són els aspectes de sort que un equip que baixa no els té. Això és a l'inrevés, vull dir... Jo reconec... Li llevant. No, no, escolta, jo recorde, quan estava dient el del 86, el Barça fa un partit en la Romareda que tiene un partit tremendo i palma 2 a 1 en l'últim minut, després d'empatar quasi també en el descompte. Eh, el partit que estàvem dient contra l'Atlètic de Madrid en Mestalla eh, del 86, i aquests partits, un equip quan baixa, i aquests cols de fortuna no els té. I jo crec que avui aquestes coses sí que te marquen el poder aliviar, dir, bueno, aquesta fortuna que és que baixa no tenen, avui s'ha presentat dos voltes en Mestalla en el calfament y en el minuto 91 de partido. Sí, es significativo. No sé si es el destí o vamos, ahí cada olla creo en lo que, en lo que creo. Pero, que Però sí que és de que un equip quan guanya els partits... A mi, jo crec que el partit clau, ara que ja mires la temporada ja un poc ja com a passada, uh mhm. -huh. és l'Espanyol jo crec que el València també té un pèl de sort davant de l'Espanyol i trau aquest partit i és com a que guanya oxigen i se salva un poc de, de, més, de problemes que han sigut més grossos. Jo crec que aquest partit de l'Espanyol i el d'avui en Mestalla són els que al final te marquen la temporada de que te vas a salvar Ara, n'hi haurà que fer l'anàlisi que toca perquè lleva de la sort el València fa una temporada nefasta, horrible, que l'objectiu... No, la temporada, eh, la, la temporada company, no té per on agarrar-la. El meu company Xilet ha vingut a la redacció eufòric i tal, i, i, i, i dir, bueno, ja, estàs eufòric, jo ho entenc, però... Això és el que però, toca ara, no perdre el nord després Però el València de... està lluitant per salvar-se. Si el València fa un bon tram final... És, jo ho he dit en l'editorial, si el València fa un bon tram final de campanya, que no es descarta salvant el Camp no, que no, ja, sabrem, ja, ja veurem el que va, va passar, eh, però... Eh, lo que no poden fer és ui, una altra volta, per sempre s'ha col·legiat el nom de Negro en par en part és, és comprensible es és dir, comprensible és el gol que t'ha evitat el drama val? però s'ha de prendre decisions encara que ara en estos últims partits algun jugador se n'isca val? però s'ha de prendre decisions i ben preses i en el camp molt fred jo hi confio en Suso García Pitar ja veurem, ja veurem que passa Ara té l'estiu, no?, per davant, mm. va dir-li Jun a treballar. Correcte. I que tenia molta feina, sí. sí. I que tenia molta feina, ho va dir. Mm. Eh, Paco, i aquests dos puntes de sort te marquen també el que no eres un equip de descens. Encara bueno, que pugui semblar anedòtic, però per a mi no ho és. Eh, tu has posat els exemples de l'any 86 i és que l'any 86 jo recorde això i si recorde més de partits que dius mereixia guanyar el València i no els va guanyar. O sigui, eh, a vegades el, el, el, el, el destí és el que marca, no? Uh mhm. -huh. Do, tres anys abans de l'any 86, en el, en el 82-83, el València va, va, va tindre partits que va tindre molt mala mhm. sort, uh -huh. i en l'últim partit del campionat contra el Real Madrid uh mhm. -huh. va tindre tota la sort del món, i es va salvar. O sigui, és que... Sí, correcte el futbol d'aquestes coses tan absurdes a vegades, no? I, i, i guany el València ha, ha hagut molt, molts partits que no ha merescut guanyar, o els ha empatat, contra el Getafe, contra mm. el Rayo, contra equips així, i bueno, i ha tingut una miqueta la sort de cara, la veritat, i Will, Will ha tingut jo crec que l'ha merescut, però l'ha tingut que en altres circumstàncies hauria perdut el partit, això és evident probablement eh, haguera palmat el, el partit. No, este partit, per exemple, el Llevant eh, l'haguera perdut, sí, dius, segurament. Lo que dius, en no, ciutat, no, este dius... partit, el Llevant el Palma. estàs parlant de, de lo del gol en els últims minuts? Està ahí. Sí, sí. És el eh, lo que, bueno, pues, hi, hi ha anys que no hi res o que teix tot, pues, en, guai no hi res. Gijón, Mira, en Gijón, que el, el tercer partit de la temporada, el Valencia va fer un partit horrible Correcte. i va marcar en l'últim minut, uh -huh. també. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. I, I tres punts, que ara, bueno... És que I aquí veure quants gols ha marcat el València en l'últim minut, que alguns els, alguns els ha fet, eh? El de Negredo en, en Coruña <clears throat> contra el Depor, el de Wii, Eh, el que tú dices eh, Paco, de, de, Gijón, que también es en último minuto En Eibar, a falta de dos minutos también En Eibar también la cosa está si no en el último minuto, fregant eh, situación bueno, pues, cuidado. Eh. Al Barça eh? también no? le empata un poco Al Barça le empata un poco pero, pero no, ya es, és encara en partido partido. eh? eh? Sí que es cierto Eh, sí, sí, sí, sí, sí que es cierto que Eh, no, contra Madrid anava a però contra, no, però sí contra Madrid ja té l'últim minut de l'Egre i no l'aprofita. Han hagut partits que l'ha fet molt mal i, i ha un resultat que després, claro, inicialment eh, tu veus que el Barça estava jugant mal i que la gent era molt crítica i tal, però ara ho mires i dius, ojo, perquè igual aquest partit del Granada en Mestalla de 1-0, que el València no juga res i tal, pues al final t'han donat una salvació. A tota sola, la Lliga està al Castanya, està al Castanyó, fila que diria aquell, que el Barça està a 4 punts del 8, que és el Màlaga. Té collons la cosa, eh? D'aquests queden sis partits, eh? Té, collo té collons la cosa, eh? Té Sis partits són 18 punts. Sí, sí, sí, sí. sí. Ojo, eh? Sí, sí. Bueno, no sí, arribes a Europa, pero... No arribes a Europa, no arribes però a Europa. Però igual queda en vuitè, maquilles. Hi, hi, precisament en el vuitè lloc està l'escaló, vull dir, el Sevilla en té 48, que és setè, està fora d'Europa. Per cert, mal ai, Ui. Ah, l'àrbitre, l'àrbitre. ai, fill meu, que no has guanyat cap partit en 15 fora de casa. Vull dir, la cosa no és de l'àrbitre, fill meu. Eh? mal. Y hay que ser eh, elegante en la victoria y magnánime en la derrota. Y ni saber es estar en la victoria el día que eliminas al Valencia de la Europa League, ni has sabido estar avui en la, en la derrota. Mm, que també va marcar en l'últim minut, recordeu. Sí, sí. <laughs> ha marcar en l'últim minut després de que a Unai li regalaran un gol en fora de joc en Sevilla, en, esa eliminatoria, eliminatòria, i Paco Alcácer fora injustament amonestat i no poguera jugar la tornada. Ah. Així que un aire que tindria que fer és pues, tindre una, una miqueta de... de bueno, no té, no té memòria, vull dir, per tindre memòria pues, eh, ja que tindré cap. Jo ho dic ahí. Sí, si, si no tens cap no pots tindre memòria. Sí, la tenia guardada, eh, Manolo, a, a, a Unai. A no que sigues, a, a no ser que sigues un USB, si no, tens, si no tens cap no pots tindre memòria, Folgado. Hi <laughs> ha USBs que tenen cabota. Ah, sí? Sí, sí que sí el fet que tinguis cabota no vol dir que tinguis tampoc memòria. Són, són coses diferents, eh? És correcte. És correcte. Bueno... una cosa, en el gol, mm. allò de... Has acabat, crec, Negredo t'estime. Sí. Ho has borrat o ho has matat? No, no, no, no el gol està ah, tal qual. Negredo t'estime? Sí, sí, sí. A, a més amics de Ferto Pedro... És el futbol, ah, Pedro. A més, de Ferto Pelló. És que avui... Jo al minut 5 segons ho vaig a escoltar i no aguante més. <laughs> T'he de una cosa, Pedro. Si avui fa gol un any, vaixi l'abrace. Avui havia que guanyar, però si vi lo per lo criminal. Paquito Quisbert, gràcies. Deixa'm dir una cosa. Una ràpida, molt ràpida. El, el València li ha fotut dos lligues al Madrid en els dos últims anys sí. i guany té l'oportunitat de fotre-se-la al Barcelona la setmana que ve. Uh... O de fotre al Madrid en, en la penúltima jornada. O al Madrid, exactament. Ojalà, <laughs> Gràcies, ojalà, Paco. Ojalà guanyem aquí, eh? Ojalà. Gràcies. Gràcies a, ah, a Pablo Gilbert, gràcies a Pedro Valero. Vinga, adeu. Gràcies a Folgado, 3 més quart demà, Murciela con Vicent Sempere, de Montsemissa. Tornem en la ràdio, S'acomodem amb els amics de Ferto Peugeot i els gols del València en la victòria d'avui, no s'esperegau. Acaba Esports 97, comença la nit, gràcies, adeu i fins demà. de Ràdio, falta favorable al València. Tanca nutridíssima de 5 homes en el Sevilla. Va executar el 10, encara que per ahí també s'acosta. És Rodrigo que està ahí? No. És Siqueira. Redoble de tambor. Pero la falta. Que le conta la 97 Ponce Radio. Ahí está Parejo. Ahí está Siqueira Tanca de 5 meses en esa vía. Es falta peligrosa. Sentadeta. A sin 5 metros de la corona frontal del área. Le iba a pegar el dedo del Valencia. Ahí va Dani Parejo y ahí va Siqueira. Ahí va Parejo que le pega. ¡Porta! Dani Parejo que la posa desde el área. El balón toca y del área. ¡Gol!